mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët e atyre që ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu disa minuta, disa çaste, që të shfletojmë diçka nga botëkuptimët e fesë së Zotit xhelle xhelaluhu diçka nga ajo që e ka zbrit Allahu tebareke ve teala në librin e tij atë që e ka thënë pejgamberi alejhi salatu vesselam dhe shpjegimet e dijetarëve të muslimanëve në në histori jemi në vargun të cilin e kemi titulluar veçoritë e qytetërimit islam dhe para çdo ligjërate në këtë varg kemi sqaruar diçka nga Ajo çka synojmë prej kësaj ë teme apo prej këtij titulli. Dhe sot me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu disa parathanie të shkurtra se çfarë synojmë me këtë me këtë temë. Të nderuar vllezër, përmendëm në ligjëratën e fundit se kemi për qëllim me këtë temë me dal nga izolimi i islamit ritual nga islami i cili është gjithëpërfshirës. Pra kjo temë shërben që neve të dalmi nga botëkuptimi i Islamit ritual, që domethanë se disa njerëz dhe propaganda dhe tendenca të fuqishme orvaten dhe përpiqen që ta izolojnë Islamin në në rite, që domethanë se Islami është namaz, Është agjërim dhe me një fjalë të përgjithshme është veprim i njeriut me Zotin e vet dhe nuk duhet ta prek kjo shoqërinë. Nuk duhet kjo të përzihet në në shoqëri. Me fjalë të tjera, nuk guxon në çarshi, nuk guxon në pazar, nuk guxon në punë, nuk guxon në rrugë, me i thanë dikujna kjo kjo është e ndaluar. Kjo është haram, kjo s'ban. E kështu me radhë, kjo është për qëllim. Pra mos me dal me rite në rrugë, mos me dalë me rite në, në fusha të tjera të, të fesë, e kështu me radhë. Prej botëkuptimeve tjera dhe synimeve të cilat i synojmë nga kjo ligjeratë të nderuar vëllezër dhe ky varg, është që neve mos ta izolojmë vetë islamin nga padija jonë. Kjo është nga tendencat e jashtme, kjo që e, ka, e përmendëm në ligjeratë në kaluar. Por ndonjëherë ne izolojmë. Pra Islami si luftohet apo si a, i shembet nuri tek njerëzit jo në realitet prej jashtë dhe prej brenda. Pra prej jashtë kjo, kur ata shkruajnë, dokumentojnë, nxjerrin propagandat e tyre, duke thënë se mos na përzihet Islami neve në punët tona. Nëse je musliman, kqyre punën tane. Kështu ata thonë. Por a, a ndodh na me izolu? Ndodh, vëllezër. Dhe çdo xhehel i jonë, çka s'e kemi ngrit, është izolim i fesë. Veçanërisht kur ne themi po po, unë e di këtë mesele. Dhe krejt kemi xhehel, vëllazër. Krejt kemi injorancë. Dikush ka ma pak, dikush ka ma shumë. Dikush mundohet me largu, dikush s'mundohet me largu. Dikush është inatçor në injorancën e tij. Thotë, kjo s'ka nevojë m'u largu. E kështu me radhë. Pra çdokush prej muslimanëve çka kanë padije dhe injorancë, në jetën e tij në qato fushat e padijes e izolon fenë e Zotit xhel-le xhelaluhu. Andaj duhet me largue injorancën. Dhe kjo ka shumë fusha se si na e izolojmë fenë. Kur na manifestojmë diçka dhe njerëzit thonë ky fetari, ky muslimani, ky udhëzuari, kjo feja. A, a është gjithmonë kjo barabartë me qështu? Jo. Nganjëherë vepra ime nuk është e barabartë me islam. Vepra jote jo gjithmonë është e barabartë me islam. Është e barabartë me tyje. Ti, vepra jote, ti. Ama ti, plus vepra jote, islami gjithmonë s'është e mundur. Kjo është veç për pejgamberin tonë, alejhi salatu ve selam. Një njeri, siç transmeton Abdullah ibn Mubareki, erdh te njëri i madh prej dijetarëve, Vuhejb ibnul Vird. Vuhejb ibnul Vird. Njëri prej njerëzve të, të dijshëm. Dhe i erdh këtij Vuhejbit, Një njeri duke ia përkujtu zuhdin, asketizmin, kemi thënë zuhd, mos me dash këtë botë, mos me lakmu këtë botë, me dhanë pasurinë, çka e fiton për, për Allah, e kështu me radhë. Pra mos me dash këtë botë, mos me lakmu. Dhe filloi ky njeri me ia përkujtu Vuhejb ibnil Virdit zuhdin. Sikur që shpesh herë ulesh me dikan n'tavolinë, Tha, Ja rexhul, o njeri, o ti burrë, la tahmil sa'at al-islami ala diqi sadrik. Mos e ngushto gjerësinë e Islamit ngushtimin e gjoksit tand. Apo, për shembull, për me kuptu këtë fjali të Vuhejbit në këtë skenë. Dikush ka fukarallëk, ka skamje, ka telashe. Edhe tani çfarë thotë? Këto çka janë pasanik, këto janë krejt t'prisht. Pse? Se ata s'më kanë dhonë mue. Dhe kjo është cungim i fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu. A domethonë se ata për m'u bo t'mirë duhet me të dhonë ty? A ban një tjetrit me i pas dhonë ata? Nëse njeriu pasanik dhe jep zekatin, ai ka dalë nga e prishta. Tani çka të bojë është vullnetare. Tani çka të bojë është vullnetare. Nëse ai e ka nda zekatin, ai ka dalë nga fisku. Ka dalë nga e prishtja, është bërë njeri i mirë, e ka dhënë farzin. E tani, nëse ai kërkohet prej tij ende me dhon sadaka, kjo vlerë. Kjo vlerë. Ligjërat pas ligjërate, nxitje pas nxitje, jep, s'jep, kjo është punë e tij. Por a lejohet neve kur të na ngushtohet shpirti me thon, ku janë musliman? A lejohet kështu? Lejohet në përgjithësi, por jo ti me me me me cënu ndere te njerëzve. Kjo vëllezër është gabim, kjo është cungim i fesë. Kjo është cungim i fesë. E kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, ka shumë fotografi. Tani s'po ndalim ngase kjo është temë e veçantë. Por ka shumë vepra tona që ne e izolojmë botëkuptimin islam. Ka shprehje tona që ne e izolojmë botëkuptimin islam. Sikur shprehja për shembull, kush s'është si na komplet, hiç s'ka të bëjë me fe. S'është e vërtetë. Nuk ka mundësi vëllezër çdo njeri me mendu si ti në çdo detaj, se as ti s'mendon si ai tjetri çdo detaj. Ki veçantat e tua, edhe ki edhe të përbashkat me me musliman, e kështu me radhë. Andaj, prej këtij vargit të ligjëratave vëllezër, prej veçorive të fesë së Zotit xhele ue ala, të cilën e kemi titulluar qytetërimi, është që mos bëjmë vepra apo të mësohemi që mos bëjmë vepra ta izolojmë na Islamin. Ta izolojmë na Islamin. Apo por jo, të dalmi prej ngushticave të gjoksave tonë në gjerësinë e fesë. Mundesh ti me konë keq, po kjo nuk do me thonë tash krejt o keq. Apo, për shembull, ka njeri vun njëfarë skamje në ekonomi. Po kjo nuk është gjendje gjenerale e njerëzve. Apo, ngase kurrkun dunja nuk matet me nja, po matet standardi i përgjithshëm. Apo, për shembull, na me thanë, masi te muslimant ka xhahila, këta krejt xhahila janë. A lejohet kështu me thanë? A lejohet me thanë, se masi te sahabët ka pas analfabeta, ata krejt qasi janë. A lejohet? E ku pe le Ebu Hurajrën? Ku pe le Abdullah ibn Mesudin? Muad ibn Xhebelin? Ebu Bekër es-Sidikun? Omer ibn Hatabin? Abdullah ibn Abbasin? Pra nuk lejohet me mor rast të veçantë dhe me ja ngjyros krejtve të njëjtën ngjyrën. Nuk lejohet kshtu vëllezër. Po duhet me, me mor general. Andaj Shejhul Islam ibn Tejmije çka thotë, në Mexhmul Fetaua. Përgjithsi muslimant janë ma të mirë se krejt njerëzit. Pra ka fotografi shumë vllezër të ndryshme që generalizohen sendet përgjithsohen nga rasti i veçantë. Andaj, duke i mësu veçoritë e fesë së Zotit xhele xhelaluhu, neve dalmi nga ki izolim. Dalmi nga izolimi i gjoksit tonë, deri ku dalmi në gjerësinë e fesë Allahut tebareke ve teala. Kjo është për qëllim vllezër me këtë varg. Andaj, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhele xhelaluhu që t'i përmendim edhe disa prej Se është qytetërim i urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Dhe kjo veçori është veçoria, madje është njëra nga më dalluesit në në fenë e Zotit xhel xhelalu, si shoqëri. Si si shoqëri. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi cenohet, rrënohet, shkatërrohet. Pra Zoti jonë xhel xhelalu e bje shtyllë të e, lëvizës dunjajës prania e muslimanëve. Prania e muslimanëve. Apo paqja e tyre dhe siguria e tyre është në, në ekzistimin e muslimanëve. Sikur që ka thanë Pejgamberi alejhi salatu ue selam se me zhdukjen e dijetarëve, bahet kijameti. Hadith tjetër, me pranin e haxhit, s'bahet kijameti. Pse? Ngase ceremonitë, apo ritet, apo shtyllat e muslimanëve në tokë, i sigurojnë jetë edhe edhe të tjerëve. Ngase kur të mos ngele asnjë shtyllë e muslimanëve, dhe asnjë musliman, Allahu e shkatrron. Pse e shkatrron? Se për këta e ka kriju, për me adhuru. Nëse s'ngel kurkush që adhuron, e shkatrron. Çka tha Zoti jonë xhele xhelalu? Jeni populli më i mirë, i nxjerrur për njerëz, por me këtë veçori, të murune bil ma'ruf, Urdhëroni në të mirë, wa tanhauna 'anil munkar dhe ndaloni nga e keqja. Pastaj ka thënë, wa tu'minuna billah dhe i besoni Zotit. Allahu xhalla xhelalu. Ky ajet vllezër e jep simbolin e kësaj veçorie. Se shoqëria e muslimanëve dallon nga krejt qytetrimet me thrasin për në hajr dhe dhe ky hajr prap veçohet. Urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja. Qysh i bjen vëllezër? Se thirrja në hajr është përgjithësi. Shembull çdo musliman me jetën e vet thirr në hajr. Ai ti kur del në xhami je tu thirr në hajr. Se ai kojshia kur t'shef ti tu shku në xhami, e di se qështu duhet. Kur të shef se ti s'e konsumon haramin, kojshia dhe ai çka të shef, e di se qështu duhet. Por urdhërimi në të mirë është shkallë ma e nalt, vëllezër. Është shkallë ma e nalt. Urdhërimi në të mirë është kur ta shef n'rrugë me i thanë hajde në xhami. Kjo pak ma nalt. Ktu mundesh mu prish me njerëzit. A derisa s'fol ti ata janë në rregull. Kur ti nuk ban zina dhe nuk pi alkohol dhe nuk ban dallavera dhe nuk e konsumon të keqën, kjo thirrje në hajr. Por kjo përgjithësi, në veçanti qysh kur dikan e sheh duke ba keq thu mos ban. Kjo ma e veçantë. Dhe kjo të prish me njerëz. Se ata do t'thonë ani ti mos e prek. Të keqën, burri mirë je, qashtu duhet, a po mos na thuj neve. E se kjo është shkallë ma ma e veçantë. Andaj Zoti jonë xhele xhelaluhu e ka dallu këtë veçori, vllezër. E ka dallu këtë veçori. Gjithashtu në cilësimin e pejgamberit tonë, alejhi salatu ve selam, në surën A'raf, thotë Zoti jonë xhele xhelaluhu, je'muruhum bil ma'rufi, ve jenhahum anil munkeri. Ka thënë Zoti jonë tebareke ve teala, duke e cilësu Muhammedin alejhi salatu ve selam, ai i urdhëron njërzit për të mirë dhe i ndalon nga e keqja. Kjo cilësia e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu, Labi'sa ma kanu yef'alun. Në surën Al-Maida, thot Zoti jon tebareke ve teala, janë mallkuar ata të cilët kanë mohu nga beni Israel në gjuhën e Davudit dhe në gjuhën e Isës të birit të Merjemes alejhim es-selam pse dhalike për arsye se bënin gjynah bënin gjynah Allahu xhele xhelaluhu ja'tedun i kalonin kufijt pastaj dhe nuk ndalonin nga e keqja pastaj Allahu xhel ka thon lebi'se ma kanu jef'alun sa keq që kanë vepru shiko veç se s'ka thon mos Allahu i ka thon sa keq je tu bo E ka qujt Zoti jonë tebareke ve teala. Mos të folmen, të folme të keqe. Qysh, kalon njeriu pranë njonit i cili ban haram. Dhe për me e ndalu nga e keqja duhet me i thonë, mos e ban këtë haram. Nëse ti kalon dhe shun, Qysh i vje, ka drejt një tjetër me i thonë, sa keq ki vepru, kalove s'i thave. Apo, kështu Allahu xhel i thotë beni Israelve, nuk ndalonin nga e keqja. Realisht ai ka mujtë me thonë, kurgjo be s'kum bo? Unë un, kurgjo be s'kum bo? Ti s'ke bo kurgjo be, po kur e shifshe se ishin kanë tu bo diçka, s'i thojshe mos. Edhe pse kjo ka kaptinat e veta, hallet e veta, rrethanat e veta, mjediset e veta. Por në përgjithësi, mos ndalimi nga e keqja, është alarm për m'u mallku një popull. Alarm për m'u mallku një popull. Gjithashtu edhe pejgamberi jon alaihi salatu wassalam në shumë prej haditheve të tij e ka citu vëllezër këtë veçori. Veçori që ummeti islam duhet të urdhëron në të mirë dhe të ndalon nga e keqja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e ka nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij, ka thënë alaihi salatu wassalam, "Idha habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalimu faqad tuwdi'a minhum." Ka thënë Alejhi Salatu Selam, ky hadith shumë, shumë kërcënues dhe shumë alarmues është për umetin e Muhamedit Alejhi Salatu Selam, ka thënë pejgamberi jonë Alejhi Salatu Selam, kur umeti jem të frigohet, të trembet, en tekule li dhalimi ja dhalimu, që t'i thot zullumqarit, o zullumqar, Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Faqat tuwdi'a minhum. Jan la durt prej atij populli. S'ka shpresë për atë popull. Pra nëse një në umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur kush nuk i thot zullumçarit, o zullumçar, laj durt. Allahu na rujt. Dhe gjendja jon vëllazër i ngjason kësaj këtij hadithi të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Në përgjithësi po flasim, jo në lokal. Ti mundesh lokal me thon diçka, me shkrujt diçka, i shkruan statusa, por umeti n përgjithësi Ummeti, në përgjithësi. Për shkak se nuk i thotë zullumqarit, o zullumqar, gjendja është ajo e cila është. Allahu na ktheft në atë çka e don Zoti jon te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi jon alayhi salatu selam ka thënë në hadith la yamna'anna ahadakum an qawli al haqqi mahabatu an nas. Mos ta ndalon njërin prej juve thënia e të vërtetës friga nga njerëzit. Se frika nga njerëzit, çka i bën njerëzit? Mu bë servil. Mu bë servil. Gjithashtu pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka thënë në hadith: "Inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahum Allahu bi'iqabihi." Ka thënë alayhi salatu wasalam, kur njerëzit ta shohin të keqen, Dhe sot Zoti Jon xhel-le xhelaluhu na ka mundsu të keqen me pa prej për afër. Apo? Atëherë kur s'ka ekzistu teknologjia, o konë ma pak i ngarkum ai. Se s'e ka pa çdo të keqe. Tani ti çdo të keqe e sheh. Prej këtij kontinenti n kontinentin tjetër e sheh, çfarë e keqe është tu ndodh. Kjo është shumë e rrezikshme, se kjo e ngarkon, e ngarkon situatën, e ngarkon barrën. Sikur që ma shumë që di e ngarkon barrën, ma pak sa di je ma pak i i ngarkum. Thot alejhi salatu wasallam, kur njerëzit ta shohin të keqen, felem jugajiru dhe nuk e ndrojnë ata. është gati apo fri, ka frikë që Allahu t'i përfshin krejt me dënim. Krejt me dënim. Apo, sikur që dim shumë prej rasteve, ku Zoti jonë xhel-le xhelaluhu, i ka dënu popujt, apo, apo i ka dënu shoqëritë, dhe në mesin e tyre, me dorë dhe nuk e ndalin me dorë, është gati që Allahu apo ka frikë që Allahu t'i përfshin të gjithë me dënim. Dhe hadithe të tjera nga pejgamberi jon alayhi salatu selam vëllezër, të cilat neve na e veçojnë këtë cilësi të madhe të umetit të Muhamedit alayhi salatu selam se duhet doemos vëllezër me urdhnu në të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Kullun bi qudratihi, çdo kush me kudretin e vet. Çdo kush me kudretën e vet. Por s'guxon me humb këtë cilësi. E dikush thot tani kjo si veçori, qysh i bie karshi qytetërimeve të tjera, ja qysh i bie. Ja qysh i bie. Kur na e shohim dikënd tu pi raki, thojna ky është tu bo haram. E citojmë haram. Del dikush në zina, amoralitet, çfarëdo sureti që ka? Themi haram. Apo muzikës i thojmë haram. Llafeve dhe fjalëve të të kota dhe fabrikume i themi shpifja, haram e kështu me radhë. Tani kjo është në qytetërimin islam. Në civilizimet e huja qysh janë? Krejt këto janë nuk është tu bo kurgjo, a tu bo veç çka do ai. Kur i thuj dikujt për shembull, rakia haram, ndalume e ke. Ky tjetri çka i thot? Çfarë haram? Qysh është haram? Ky tu bo çka të dojë. Madje thot prej pjesëve të qytetërimit tonë është me bo çdokush çka do ai. E na jo. Te na nuk është çdokush çka do ai. Ka dallim me pas fuqi me ndalu dhe mos me ndalu kjo është diçka tjetër. Ama nuk ka arsye mos me menu që është e keqe. Apo harami t'i thonë haram. Kamatës i thu kamat. Të keqes i thu të keqe. Ndërsa në qytetërimet e huja dhe devijume qysh është vllezër, ban çfarë do njeriu. Ban çfarë do njeriu. Andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se nuk bahet kijameti derisa të shuhen këto vlera të islamit. Derisa tha sallallahu aleyhi ve sellem, nuk bahet kijameti pa e marr njani nanën e vet me dalë midis rrugës dhe me ba amoralitet me ta. Allahu na rujt. Dhe kjo qysh vjen vëllazër, tu than ka drejt bën çka do ai. Ka drejt bën çka do ai. Dikur ka marr dikush, a kam drejt çka du po. Qe unë qeta po du. Ça do të më thonë njerëzit? Varet cili qytetrim mbizotëron. Nëse është i islamit, jo. Jo. Nëse është të tjerë thonë ki drejt, se kjo nuk vjen cënim me me të drejtat e njeriut. Andaj a e kuptu dallimin. Ja'murune bil ma'rufi wa yanhaune 'anil munkar. E kështu me radhë. Andaj duhet neve të stolisemi me me kët me kët cilësi. Gjithashtu Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu në surën Hud kur e ka treguar arsyen se Allahu nuk e dënon një popull e ka përmend vllezër vetëm këtë cilësi shiko surën hud dhe këta mbaje mend nëse e harron këtë tjetër mbaje mend këta Allahu xhelle xhelaluhu kur ka tregu në Kur'an se që këtë popull nuk e dënoj e ka përmend vetëm këtë cilësi për të cilën na po flasim ka thonë zoti jonë tebareke ve teala wa ma kana rabbuke li juhlikel kura bi dhulmin Wa ahluha muslihun. Sadaq Allahul adhim, të vërtetën e ka thënë Zoti jonë xhelle ue ala. Shiko vllezër, thotë Allahu xhelle ue ala. Zoti jot, o Muhammed, alejhi salatu ue selam, nuk e dënon një qytet, apo një vend, me zullum. Nuk e dënon me zullum, kërkan Allahu xhelle xhelaluhu. Wa ahluha muslihun. E duke kenë banorët e atij vendi, çfarë? Shiko, nuk ka thon salihin, as salihun, muslihun. Ka thon nuk e dënon Allahu me zullum një vend, duke qenë banorët që urdhërnojnë për të mirë. Jo bojnë mirë. Bojnë mirë. Krejt dunjaja ka, secilin vend, ka njerëz që bojnë mirë, apo? Por nuk urdhërojnë për të mirë. Ka dallim. Nuk ndalojnë nga e keqja. Ata për shembull ata urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, e kanë të regjistru me një term shumë të shtirë vllezër. Që këtë ajet çka pe thotë Zoti jonë xhelle xhelaluhu. Ata e kanë të shkrujt me citatin e Zotit, shumë rand e kanë të shkrujt me. A di qysh e qujnë ata urdhrimin në të mirë e ndalimin nga e keqja? Imponim. Cenim i të drejtë të së lirë të njeriut. S'guxon me i thonë falu. Si do ai falet, si do s'falet. A unë guxoj me i thonë, ha, përditë me ia nxjerr amoralitetin, përditë me ia bo të hijshme muzikën, përditë ia, ia reklamoj unë të këqijat dhe kam drejt. Apo, ndërsa ti s'ki drejt, dhe kur ta qetsh ti një dokumentar, një video, një diçka çka ti i ban propagand të mirës dhe të kundërtës me largue haramin, thonë kjo imponim, ti me zor po do me i shti njerëz me bo të mirë. A e kuptu vllezër, lufta është shumë e madhe. Andaj, Zoti jonë xhelle tha nuk e dënoj një vend që në atë vend ka njerëz që urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. E tani vllezër, mundesh nëse e kupton këta, nëse Allahu i dënon vendet, e kupton, a është me zullum a pa zullum? Nëse në ta ka muslihun, njerëz që urdhërojnë për të mirë, janë të sigurt prej mosdënimit. Ndërsa nëse në ta nuk ka që urdhënojnë për të, për të mirë, meritat dhe kushtet janë plotsue, a i dënon, a s'i dënon, është muhabet tjetër. Ai e din Zoti jonë tebareke ue teala. Andaj të nderuar vllezër, kjo është, kjo është veçoria të cilën Zoti jonë xhelle xhelaluhu e ka përmend për umetin e Muhammedit, alejhi salatu ue selam, dhe na duhet të cilësohemi me këta me të madhe. Sa ka mundësi? Normal, kjo nuk vjen dashme, kur E keqja e ndalimit është më e madhe se sa lanja në qat të keqe. Për shembull, kemi ka fotografi të shumta, Shejhu Ibn Tejmije, ka qenë duke kalu me nxansat e vet, nëpër e, disa pjesë të, të cilat kanë hi tatarët, mongolët, dhe kanë qenë disa prej tyre të pimë, pijana, të dehur. Dhe disa nxansa i kanë thanë, ja shejhana, Efela nenhahum, a mos t'i ndalojna pi ksaj rakije? Tha jo. Tani kjo është kaptinë tjetër. Kjo është kaptinë tjetër. Qysh jo, janë tu pi raki, pse mos m'i ndalu? Tha, idha sahu dhalemu, kur të kthjellen, bojnë zullum. Ndërsa tash, a janë tu bo zullum? Po, por zullumi i tyre është mbi veten e tyre. Pra, tatari u kon i pimë, Kjo zullum. Po nëse kthjellet ky vran, ban zullum, kalon kufijtë, cila është ma e mira? Pi dy zullumeve, ma mirë e lamë tu pi e nuk ban zullum. Apo e kështu me radhë. Kjo është kaptinë e veçantë. Kur nuk ndalohet për një për një dhe kjo është vet nga kaptina e, e urdhërimit të mirë. Se t'jet e lanë një të mirë. Cila është e mira, jetja ruj dikan prej zullumit. E kështu me radhë. Edhe të nderuar vllezër, Cilësia e nëntëmbëdhjetë e veçorisë e, apo e qytetërimit islam, e cila dallohet nga qytetërimet e tjera është urdhërimi në të mirë, ndalimi nga e keqja. Neve prapë e, e theksojmë se kjo është vetëm si titull. Ndërsa shembuj ka shumë. Shembuj ka shumë dhe ka të panumërt. Ndërsa neve kemi për qëllim ta dimë me çka dallohet, me çka me çka dallohet. Veçoria e 20 anna al hadarat al islamija hadaratun mu'mina kjo është interesante kjo veçori veçoria e qytetërimit islam është është qytetërim besimtar e qytetërime tjera janë qytetërime jo besimtare dhe kjo vlezër qelë shumë prej pasqyrave për me pa sende qytetërimi vllezër islam është qytetërim mu'min Ndërsa hadarat el ukhra, qytetërime tjera janë kafira, mulhid, ateiste, e kështu me radhë. Dhe e kanë të ndërtuar qytetërimin mbi, mbi të drejtën e mohimit të Zotit. Apo, a ju shkru nëpër kushtetuta, lejohet mos me besu. A, a ju shkrun? Lejohet me besu dhe lejohet mos me besu. Te na është ndryshe. S'lejohet mos me besu. Nuk lejohet mos me besu. Ka thënë Allahu tebareke ve teala, Lejse kemithlihi shejun ve huve semiul basir Ka thonë Zoti jonë xhel-le xhelaluhu Nuk është askush si Allahu xhel-le xhelaluhu Dhe ai sheh dhe dëgjon Kjo cilësia e Zotit tebareke ve teala Kjo, ky ajet është bazamenti me të cilën është ndërtue qytetërimi islam. Cili është ajo? Se na jetojna, lëvizim, mendojna, perceptojna mbi atë se Allahu na sheh. Ata jetojnë, lëvizin, perceptojnë, mendojnë dhe veprojnë krejt veprimet mbi ata se nuk i shef Zoti. Bojnë çka du, bojnë çfarëdo, lëvizin çfarëdo, ndërsa te na, jo. Andaj, qytetërimi islam është qytetërimi i cili beson në gajb, i beson Allahut. i beson melaqeve të Zotit, i beson emrave dhe cilësive të Allahu tebareke ve teala. Andaj dijetarët janë pajtu për një rregull e cila thot: Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi zalik. Kjo është cilësi e madhe. Çdo sen çka ty të vjen n'mend për Zotin, Allahu xhel-le është në kundërtën. Apo, kjo vllezër është ajo çka i, i mundon ata. Se ata janë mësu krejt m'i pa. Apo, kur i pyet se beson Zotin, le t'na dalë përpara. Sikur që edhe në gjuhën tonë, apo gjuhën Shqipe, mbajnë emisione, se ende shkenca nuk e ka vërtetu Zotin. Ato, ai do me pa në laborator. Allahu xhel-le lejse kemithlihi shej, nuk është asnjë sen si Zoti, nuk hin n'laborator ai. Tebareke ve teala është i madh Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj vllezër në islam, Allahu çdo sen çka të vjen prej sureve, kështu dukë, kështu dukë, kështu mund m'u dukë, kanë thënë dijetarët, Allahu është krejt në kundërtën e asaj çka ty të vjen n'men. Sa mund me t'ardh n'men? Veç ty mund me t'ardh me miliona fotografi, mu me miliona, miliona njerëzve me miliarda fotografi. Allahu nuk është ashtu. Qysh është? Lejse kemithlihi shej. Kërkush nuk e din qysh është? Allahu xhelle, xhelle xhelaluhu. Andaj vllezër, neve në islam jetojmë mbi, mbi uh, botëkuptimin e gajbit. Mbi botëkuptimin e gajbit. Dhe kjo botë për neve nuk do, nuk nënkupton fundi. Por është e lidhë me tjetrën. Apo, për shembull neve, kur ka zullum thojmi, takohemi në ahiret. Apo, kur bën vepra të mira thojna, shpërblimin në ahiret. Dhe po, na jemi shumë të lidhë ngusht me, me tjetrën. Ata janë ndryshe. Ata nuk njofin vetëm se lekun, dolarin, euron. Dhe çdo vepër të mirë, thonë, e ke morë shpërblimin, e ke morë rrogën. Apo, neve themi jo, Veprat e njerëzve shpërblehen në ahiret. Dhe kjo është dallimi i madh, vëllazër. Neve qytetërimin e kemi të ndërtuar mbi besim në Zotin tebareke ve teala. Dhe kjo le gjurmë shumë. Qysh le gjurmë? Ja për shembull. Nëse muslimani gjindet më një vend ku nuk është i mbikëqyrur me kamera, as nuk ka aty ndonjë kujdestar. Apo, nuk ka kujdestar, nuk ka vëzhgus, nuk ka dikush që i rri mbi krye. Ky është i moralshëm, apo i ndershëm, nuk vjedh, nuk është hajdut dhe me çfarë e ndërton këtë veprimtari? Me ata se Allahu xhele e sheh. E kundërta, te ata qysh është? Që tu nuk të kap kamera, s'quhet krim, nuk llogaritet. Ku të ka kap, njehet, ku nuk të kap, nuk njehet. Jo, te na njehet, edhe në katër mure njehet. Apo, edhe në katër mure njehet. Edhe ata çka ta ban vesvese shpirti jot, Allahu thotë, unë e di. Ata mendojnë për Allahin dhununa, lloj lloj mendimi. Allahu e di. Unë e di ç'e jan tu mendu. E kështu me radhë. Andaj vëllezër në Islam qytetërimi ndërtohet mbi besim. Me atë se Allahu të kontrollon, të vëzhgon, është mbikëqyrës mbi ti, të shef. E kështu me radhë. Ndërsa qytetërime të tjera, jo. Ata janë vetëm mbi material. Ata janë vetëm mbi material. E kështu me radhë. Andaj vëllezër ka shumë prej fjalëve të të perëndimorëve apo t'i quajmë ata të cilët kanë qenë më më besnikë në njohjen e qytetërimeve, shumë prej tyre janë shpreh se njerëzimi nuk njeh qytetërim ateist sikur qytetërimi i sodit. Krejt qytetërimet e kaluara kanë qenë të ndërtuara mbi një lloj besimi, qoftë edhe idhujtar. Ndërsa sot nuk njihet qytetërim si sot. Për shembull, në të kaluarën arabët kanë qenë primitivë, apo kanë adhuru gurin. Mirëpo i kanë besu Zotit. Allahu furnizon, Allahu t'i çon fmijt e kështu me radhë. Pastaj, për me arrit rizallëkun e Allahut, kanë bo gjëra të cilat kanë qenë shirk. Apo? Krishterët kanë bo gjëra të cilat kanë qenë shirk, por i kanë besu Zotit. Jehudët, njëjtë. Ndërsa sot, civilizimi bashkëkohor këto 200 vitet e fundit, civilizim i cili ndërtohet mbi, mbi mosbesim, laik, la din, s'ka din. Kjo është ma e rrepta çka, çka arrit. Andaj tha pejgamberi, alejhi salatu ve selam, la tekumu saatu, hatta jukfera billahi xhehra. Tha sallallahu alejhi ve sellem, nuk bëhet kiameti deri kur, Deri të mohohet Allahu haptaz. Ama po haptaz. Për shembull, Imam Ahmedi kur ka fol për xhehmit, të cilët kanë thënë se Allahu nuk flet. Allahu e ka kriju Kur'anin. Allahu nuk shifet në ahiret. Allahu nuk qëndron mbi arsh. Shejhul Islam Ahmed ibn Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, Sufjan ibn Ujejne, Sufjan ibn Thauri, shumë prej djetarët e mdhej, kanë thonë, ata po dojnë me thonë se nuk ka Zot. Po pse s'e kanë thonë atëherë? Pse s'e kanë thonë? Pi tutës. Pi tutës. Në prani të Harun Rashidit. Prani të Ahmed ibn Hanbelit, prani të ushtrisë muslimanëve, prani të dietarëve me me me qindra dietar vigjilent, syçel, i njohin Kur'anin, i njohin hadithin, qysh ka me dalë ai me thon, s'ka zot hiç. Po qysh e kanë sill. Kanë thon s'ban me përngjasu me krijesat. Derisa kanë thon s'ka kurgjo n'qiell. Nëse s'ka kurgjo n'qiell, as në tokë s'ka zot, ku është zoti? S'ka zot. Mirë, atë kohë s'kanë guxu me thon. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet pi, pa, kiameti derisa këto kufriat të shprehen haptazi. Tani del për shembull eudhu billah nëpër faqe të internetit vëllezër mohohet Allahu haptazi. Haptazi. Bohen foto, fotografi, dhe kjo nuk është për t'u mshef, ti edhe unë i shofmi. Dhe kjo është që neve na e vërteton fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe na e vërteton vigjilencën dhe largpamësinë e Imam Ahmedit, kur ka thënë këta po dojn me thon s'ka zot, po po tutën. Po tutën me thon. E tash s'tutën thojn, s'ka zot. Apo tani ta fotografojn një fotografi të shëmtum thojn Allahu e shkruan aty. Hasha lillah. Imam është Zoti. E bën një fotografi, një karikaturë dhe e shkruajn Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, kta n't'kalumen, s'ka guxu me bo, a edhe shkijet ma t'mdhej. S'ka guxu hiç. Pse? Ngase ka qenë gjallëria e madhe e muslimanve. Ndërsa sot, qytetrimët laike, qytetrimët të cilat thonë, ti ki drejtë, çka t'dush me bo? Ki ti drejtë, dhe liria e shprejes, s'ka kufi. S'ka kufi e kështu me radhë. Andaj vëllezër, qytetërimi islam dallohet me ata se është qytetërim i i besimit. Dhe nuk ka mundësi me qenë qytetërim i i mosbesimit. Gjithashtu vëllezër, prej vlerave dhe veçorive të cilat i kanë përmend dietarët, është veçoria E njëzet e një, Qytetërimi islam është qytetërim i llojllojshmërisë. Ça domethonë llojllojshmëri? I ndryshimeve, vllezër, e qujnë divergjenca. Divergjenca, shpeshherë vllezër e kemi përmen se nuk ban njeri me pas frikë pi termeve. Apo, divergjenca, altruist, e kështu me radhë njeri thotë pale ça tu fol. Apo, ku me di ça folka? Divergjenca, dallimi, ti dallon pi tjetrit. e kështu me radhë. Qytetërimi islam vllezër është qytetërim i dallimeve. Që domethonë, e ka një bosht, por ky bosht nuk domethonë domosdoshmërisht krejt një vepër me bo. Është një bosht, por dallojnë pastaj takatët e njerëzve, aftësitë e njerëzve, mundësitë e njerëzve. Apo, andaj vllezër në Islam nuk lin dikush i ndershëm, por bohet i ndershëm. Nuk lin dikush mbret, mundet me arrit m'u bo mbret. Nuk lin i dijshëm, arrin m'u bo i dijshëm. Nuk lin familja, apo fisnike dhe tjetri ka qëllu te baba rob, jo. por e arrin ta me me punën e tij. Ka thënë Allahu tebareke ve teala in akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi nga ju te Zoti është më i devotshmi. Që domethonë, mundesh me lind prej babës qafir, e m'u kan musliman. Dhe mundet prej babës musliman, me lind qafir. Mundet prej babës injorant, me dal alim, dhe nga baba alim, me dal injorant. E tash qysh, llojllojshmëri. Llojllojshmëri. Andaj vllezër, në islam ka llojllojshmëri. Në islam ka llojllojshmëri. Andaj nëse e shikojmë te sahabët, e gjejmë llojllojshmërinë. Njërin e gjejmë me një veprimtari, tjetrin e gjejmë me një tjetër veprimtari, tjetrin e gjejmë i veçum me një vepër, tjetrin e gjejmë të dallu me një vepër, por i bashkon një bosht. Dhe ajo është vepra për hir të Allahut tebareke ve teala. Për shembull, e gjejmë Sa'd ibn Abi Waqqasin, Hasan ibn Thabitin, e kështu me radhë të dalluar. Ku dallohen? Në gjuhë, dinë me fol mirë. Andaj Hasan ibn Thabit ka qenë poeti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tani Ebu Bekri nuk e di këtë fushë. Nuk mirret ai me poezi. Me çfarë mirret Ebu Bekri dhe Omeri? Ata mirren vllezër me një vepër shumë ma të madhe. Dhe ajo është ajo është el hukum, gjykimi i muslimanëve. Jau rujnë muslimanëve kufijtë. Ebu Bekri Siddiku është halife i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omer Khattabi është halife i Ebu Bekr e Sidikut, radi Allahu anhuma, ve ardahuma. A bindesh? Jo. Njoni poet, tjetri, tjetri halife. Ky s'e di punën e këtij, ky nuk e di punën e këtij. Dhe po i ndrru rolet, prishen krejt. Edhe ky s'di me bë pasaj punën e atij dhe ky ja dëmton punën atij tjetrit. Dhe kështu me radhë. Nëse e gjejmë Ebu Dherrin, edhe Abdurrahman ibnu Semura, Tha pejgamberi selem, inneke la daif, ti je zaif për këtë punë. Shiko, këtij i thot zaif, këtij i thot obligim e ki. Për shembull, pejgamberi selem, kur u shtri në shtratin e vdekjes, i tha Aishës radi Allahu anha, muru Eba Bekrin, urdhnone Ebu Bekrin, feljusalli bin-nas, le t'i falë namaz njerëzve. Kjo, me ja lanë pas udhëheqjen, apo? Aisha, çka tha? I tha, të kish dalë Omeri me gratë e tjera. U revoltu pejgamberi sellem. Jo, mos i prishni rolet. Mos i prishni rolet. Tani, po nervozohet nëse do dikush me ja cenu Ebu Bekrit udhëheqsinë. Nga ana tjetër, kur p'i thot Ebu Dherri, ja Rasulullah, të udhëheqi diçka? Jo, ti je zaif. Abdurrahman ibn Semura, gjithashtu i thot ja Rasulullah, ma jep një punë të udhëheqi, a po njerëz kanë dëshirë me udhëheq. Çka i tha? Tha na nuk ja japna atij çka e lip. Njërit i thot ndryshe, ti je zaif, tjetrit i thot na nuk ja japna atij çka e lip. Kujna? Japna atij çka e meriton. E kshtu me radhë. Gjithashtu nëse e gjejmë Ebu Hurajrën Edhe mundet ndonjë numër me t'u përzi. 117 t'hik 118 deri te 119. 5000 hadithe. Ka thënë pejgamberi, ajo një fjali, kjo një. Dyta fjali, dy, tre, pesë mijë. Mirë po, Ebu Bekër Sidiku, donjëherë, te Buhariu e ka një hadith, Donjëherë te Muslimi ka dy hadithe, donjëherë te, te, imam, te imam Ahmedi ka dhet hadithe, ku janë me pesëmijshin? S'maten. Gjithashtu Aisha, gjithashtu Abdullah ibni Abasi, gjithashtu Abdullah ibni Omeri. A vijnë ndesh? Nuk vijnë ndesh, dhe zërë. Andaj derisa thanë njerëzit, ekthera Ebu Hurejra, e teproi Ebu Hurejra. Derisa i nijti këto fjalë Ebu Hurajra tha, kum dëgju se po thoni e teproi Ebu Hurajra, than po, se për ditë po thu ka thonë pejgamberi islam, diçka çka s'ke thonë dje, tha o ju njerëz, kur keni shku ju në tregti, kur keni lip ju rrisk, unë e kum nejt me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, unë e kum çu ditën me një hurmë e me dy hurma, E ju keni lip pare, jeni bo tregtar, unë nuk kam qenë i tillë, unë di hadithet e pejgamberit, alejhi salatu ue selam. A i thanë, jo, masi s'jena na në derexhen tane ti dush me nalë këtë punë, jo, vazhdo. Aishja vazhdoi me kallzu hadithe, gjithashtu edhe sahabët e tjerë si Enes ibn Malik. Tani, ngelin lloj tjetër i sahabëve, Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Ebu Ubejde ibn Xherrah, E tani, ata i thanë Ebu Hurejrës, Ebu Hurejra, kamtë tona në pluhun, kamtë tona veç mbi kali, na me romakt atje, ti këtu ki gjetë në Medine kallzon hadithe, ku ka ma lehtë? A i thanë qështu të nderuar vëllezër? Kurrë s'i kanë thanë qështu. Ebeden, madje Khalid ibn Velidi, kur i ka pa talebët nëpër mektebe duke lexu Kur'an, ka qajtë. Ka qajt qëpet që ka thonë, lufta n'rrugë të Allahut, s'po m'le m'u marrë me këtë punë. Kuptimi që kjo është shumë me vlerë. Kjo është ma e vlefshme çka ekziston. Mos m'u kanë që kjo, kjo s'ka vlerë. Porse nuk tha kështu. Nuk i tha Ebu Hurejrës, Ebu Hurejra, çka je ulë aty? Eja me neve. Jo, dhe, i ndajtën punët. I ndajtën punët. Por edhe Ebu Hurejra nuk i tha ti çka je tu bo atje. Nuk i tha kështu. Pra i ndajtën, i ndajtën rolet, i ndajtën takatët, i ndajtën fuqitë dhe çdokush me takatin e vet i shfrytëzoi në në një bosht. Cila është ajo? Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Amr ibn As ishte prej atyre të cilët e çliruan shumë prej vendeve të cilat sot muslimanët i gëzojnë prej prej vendeve. Dhe gjithashtu edhe te tabiinët, vëllezër. E njëjta skenë. E njëjta skenë. E gjen një njeri si uh, Said ibn Jubair, Said ibn Musayyib, mirret me një punë. E gjen një tjetër mirret me një tjetër. Pse vallë? Ngase kjo është llojllojshmëria e fesë. Është ndryshimi i takateve dhe nuk ka mundësi vëllezër me ngarku dikan i cili nuk është ndërtu për qat punë. Nuk është ndërtu për qat punë. Edhe një ditë prej ditëve ka qenë Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, një prej dietarëve të muslimanëve të hershëm, i cili ka ditë gjuhën arabe dhe ka qenë kodër në gjuhën arabe. Kanë thanë dietarët, historia e njef dy inteligjentë nuk ka gjetë të ngjajshëm me ta. Është Khalil ibn Ahmed al-Farahidi edhe Muhammed ibn Idris e Shafi'i. Këta vëllezër kanë qenë qaq inteligjent që tu dit kanë thonë, mos m'u kanë që i kena tutë Allahut, kejt njerëzit i llogaritna robë. Qaq inteligjent kanë qenë. Apo qaq inteligjent kanë qenë. Khalil ibn Ahmed El Farahidi, një ditë prej ditëve, po ia mëson një landë të poezisë një nxanësit të tij. Dhe po orvatet, po orvatet, po orvatet. dhe nuk e kap ky nxënësi s'kish mundësi me e kap atëherë çka i tha in lem testeti fe texhavez an tha nëse s'mundësh o vlla leje ila ma testetiu qaty ku mundësh shko qaty ku mundësh por nëse s'ki mundësi nuk, nuk ta ka dhonë zoti xhele xhelalu leje leje se nuk shkon kjo punë apo një ditë prej ditëve ka pas te muhadithat duke tregu hadithet në mexhliset e Sufjanit, në mexhliset e Imam Ahmedit, ka pas një të cilët kanë thonë, të bona muhadith. Apo, na ka, tregu, na ka tregu Zuhriu, na ka tregu Nafiu, nga Abdullah ibn Omeri, ka thonë pejgamberi se selem, kjo vllezër është shkencë e madhe, kjo është privilegj i madh ti me kallzu, hadith direkt drejt pejgamberit se selem, me pa zinxhirin. Por, a ja jep Allahu, secilit qeta, veç pse do, provoje. Provoje tregoje një hadith, sakt, I lidhur deri te pejgamberi se selem. Kjo është shkencë e madhe. Shumë prej njerëzve kur kanë provu vllezër, e kanë pa se s'mundën. E kanë pa se s'mundën. Dhe kanë ardh shprehje të randa prej muhadithave për këta të cilët kanë dashë me depërtue. Kanë dashë me, me depërtue. Apo, mirë po, nuk kanë pasë takat. Andaj vllezër, në islam, ka ndarje të roleve. Nuk ka mundësi asnjonit me Porse në hadith është pak i dobët. Në hadith është i dobët. Pra në zinxhirin e hadithit, plot prej dijetarëve kanë thonë, kur t'jetë aty Hasan al-Basriu duhet një kujdes, një kujdes i shtuar. Pse? Sepse ai shpesh herë thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa Hasan al-Basriu s'e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo Hasan al-Basriu nuk e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sikur sot ti me tregu për një për një fjalë të babgjyshit tanë çka ti s'e ki pa. Thu ka thonë babgjyshi. Ti e ki për qëllim se të ka kallzu baba. Apo, por, na duhet me ditë babën tanë, sa është i besushëm, sa i ma men fjalë, sa ja rrok, këtë mesele. E ti kur thu që ka thonë babgjyshi, a ka drejtë me thonë dikush, a ke nejtë me babgjyshin tanë? Jo, s'kam nejtë, atër shuj. Se s'e di a ka thonë a s'ka thonë. Apo më kallzu, ka kallzu baba. Ka kallzu baba, baba jot duhet mesele e veçantë m'u, m'u studiu. Hasan al Basriu nuk e ka pa pejgamberin se selem, nuk e ka pa. Ai ka lind kohën e Omer ibn Khattabit. E tani kur thot Hasan al Basriu, ka thon pejgamberi se selem. A është e sigurt? S'është e sigurt. Se s'e ka pa. E tani ai a rren, s'rren. Po a ka mundësi dikush me pas rrejt ata? Mundët. Andaj shiko precizitetin e muslimanëve. Ka thonë Hasan al Basriu, kur t'ju lexojë Kur'an, merrjani. Kur t'jau bëjë tefsir Kur'anin, merrjani. Kur t'ja shpjegojë hadithet, merrjani. Kur t'ju kallzojë vaz, merrjani. Kur t'ju tregojë hadith me zinxhir, naluni. Pse? Se s'e di ai këtë fushë. Nuk e di ai këtë fushë. Andaj vëllezër, ka thonë pejgamberi, edhe me këta e përfundojmë, kullun mujesserun lima khulika leh, alejhi salatu ve selam, ka thonë pejgamberi alejhi selam, çdo kujt i është lehtësu qajo për të cilën është kriju. Apo, me bo me punu na me këta vëllezër, kur telashe s'ki? Kur telashe s'ki? Nëse secili punon, në fushën e vet. E ki një zanat, punoje qata. Shërbeju muslimanve qaty. Por mos u përzi, se e prish. Apo, tani po supozojmë na. Me na pas lanë neve, kur ka ndonjë operacion të zemrës, të barkut, të kryjes, me na pas lanë, a pe provon, a pe provon me bo operacion. Me na lanë, ato s'na lojnë, po me na lanë, çka kishmi bo na? Shumë mentalitete vëllezër, po provoje. Fundi fundit dhe ai doktori e ka provu. A kishmi thonë qeshtu. Por me e provu mundesh me mytë. Ndërsa kur e myt doktori thojnë, s'ka mujtë ndryshe. Me mytë doktori është ndryshe. Se thonë njerëz, ai e ka provu dhe e di punën. Po ti edhe me ia qëllu thojnë gabim. Dyshon, thotë, ti me ia dhonë dikujt, ma e pije qe këtë bar, thotë, M'u kon tamam thot, qysh prej ty me pi. Kush je ti? A e di këtë punë? Kur t'ja jep doktori dhe gabim me ia dhën thot, e di kë. Kështu na ka kriju Zoti. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, çdo kush është kriju, çdokush është lehtësu për të cilën është kriju. Të ka kriju Zoti me do takate, me do aftësi, s'un ta kalojë dikush atë. Po bane u përzi në fusha tjera, prish.